Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արտակ Բիշարյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ընդունելություն էր Արցախի նախագահի նստավայրում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կարևորել է բազայի դերը երկրի երիտասարդական կյանքում։ Արցախի հյուսային զորամասարից մեկում տեղի է ունեցել նորակոչիկների երթման արարողություն։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ընդունել է Աբխազիայի Հանրապետության իր գործընկերոջը։ Սեպտեմբերին կհանդիպեն Գարեգին երկրորդն ու Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը։ Օրակարգում Ղարաբաղյան խնդիրն է։ Այժմ այս եւ ալի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 26-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որի մասնակցում էր Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, քննարկվել են կրթության և գիտության ոլորտում երկու հայկական հանրապետությունների համագործակցության առնչվող տարբեր հարցեր։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 27-ին ստորագրել է հրամանագիր համաձայն էին, որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Արցախի պաշտպանության բանակի Էն զորամասի զինծառայող Արտակ Բիշարյանը հետմահու ապարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Հովանես Սահակյանին։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում Հովանես Սահակյանն ասաց, որ նախագահի հետ քննարկվել են սոցիալական ապահովության ոլորտին եւ այստեղ հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր քննարկեցինք սոցիալական ոլորտում ընդհանուր այն բարեփոխումները, որը որդեգրել են Արցախի հանրապետությունը, նախարար ներկայացրեց այն հիմնական ուղղությունները, որոնք առաջիկայում իրենք պլանավորել են, որ պետք է անցնեն։ Մենք մեր մասով, որպես սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ, ներկայացրեց էլեկտրոնային կենսաթոշակին անցնելու այն ճանապարհը, որը մենք քննարկել ենք Արցախի հանրապետության սոցիալական ապահովության եւ ծառայության եւ աշխատանքի եւ սոցիալական նախարարության հետ։ Այն հիմնական խնդիրները, որոնք կան, կամ կարող են լինել ռիսկերը, որոնք մենք կանխատեսել ենք, քննարկեցինք, վերլուծեցինք։ Կարող եմ ասել, հիմնական ուղղությունը մեզ համար բարձ է, աշխատանքը բարձ է եւ հետ ճանապարհ չկա, մենք պետք է անցնենք այդ բարեփոխումների ճանապարհով։ Այն հիմնական խնդիրը, որը դրվեց մեր հարչև նախագահի կողմից, դա հիմնականում էլեկտրոնային կենսաթոշակի անցնելու այս ճանապարհը հաստատակամորեն անցնելն է եւ առաջիկայում այդ ծրագիրը, որը ներդրվել է եւ պետք է փորձարկենք, գործարկենք, Կարծում եմ մոտավորապես 2-3 ամսվա ընթացքում մենք ունենանք արդեն լրիվ գործարկված եւ պատրաստ ծրագիր, որը իհարկե կտա իր դրական արդյունքը եւ ազգաբնակության մոտ եւ նաեւ կավելացնի հասարակականությունը, վիճակաճարումները եւ այն բոլոր խնդիրները, որոնք հին համակարգ, արաքս համակարգի միջոցով էին վճարումներ կամ թոշակառումի հետ կապված գործողությունները կատարում, շատ ավելի արդյունավետ կլինի։ Արցախի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը եղավ նաեւ հանդիպմանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի պատվիրակությանը հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի գլխավորությամբ։ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքները միջխորհրդարանական համագործակցության կարևորագույն բաղադրիչներից են, որոնց շնորհիվ օրենսդրական փորձի փոխանակումը կատարվում է արդյունավետ եղանակով։ Գագիկ Մինասյանն ընդգծել է, որ երկու խորհրդարանների կողմից պայմանավորվածության հաղորդման համաձայն իրենք Ստեփանակերտում են Արցախի ազգային ժողովի գործընկերների հետ քննարկելու խորհրդարանի վերահսկողական գործառույթի իրականացման մեխանիզմների եւ հանրային ֆինանսների կառավարման վերաբերյալ երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրները։ Զրուցակիցների կողմից կարևորվել են նաեւ այս ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական խողովակների միջոցով միջազգային փորձին Արցախի օրենսդիրներին հաղորդակից դարձնելու նախաձեռնությունները։ Օգոստոսի 27-ին Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանն ընդունել է բարեգործական հերթական այցով Արցախ ժամանած Ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Էդգար Արամյանին։ Հանդիպման ընթացքում բանակի հրամանատարը նախ համառոտ անդրադարձել է հանրապետության զինված ուժերում իրականացվող գործընթացներին եւ այդ համատեքստում աշխարհասփյուր հայության ունեցած ակտի մասնակցությանը, ապա իր երախտիկի խոսքն ասել է բարերարին բանակի եւ եւ ընդհանրապես Արցախահայության հանդեպ բարբերաբար դրսեւորվող ուրشادիր եւ նպատակային վերաբերմունքի համար։ Նույն օրը Հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավարի եւ բարերարի մասնակցությամբ բանակի շտաբում տեղի է ունեցել հանդիպում 2016 թվականի ապրիլյան արճակատման ընթացքում զոհված ինձարայողների հարազատների հետ։ Բարերարի կողմից զոհված ինձարայողների ընտանիքներին հատկացվել է ֆինանսական եւ նյութական օժանդակություն, իսկ ինքը բարերար Էդգար Արամյանը բանակի եւ Արցախահայության հանդեպ հանդեպ դրսևորված ուրشادիր եւ սերտացավ վերաբերմունքի համար արժանացավ Արցախի պաշտպանության նախարարի շնորհակալագրին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել պաշտոնական այցով Ստեփանակերտ ժամանած Աբխազիայի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դաուր Կովեի հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Աբխազիայի արտգործնախարար Դաուր Կովեն պաշտոնական այցով առաջին անգամ է Արցախում։ Արիթը երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումն է։ Փաստաթուղթն արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի գնահատմամբ նոր լիցք կհաղորդի երկու երկրների միջև ձևավորված բարեկամական հարաբերություններին։ Հուշագիրը ցույց կտա խորհրդատվություններ անցկացնել տեղեկատվական, ուղղասարական, փորձագիտական փոխգործակցության, միջպետական, միջկառավարական եւ միջգերատեսչական համագործակցության զարգացման, երիտասարդական քաղաքացիական եւ դիվանագիտության գծով փոխգործակցության եւ այլ հրատապ օրակարգային հարցերի շուրջ։ Ըստ հուշագրի ենթադրվում է նաեւ համագործակցություն փորձի փոխանակման եւ դիվանագետների վերապատրաստման ոլորտում։ Անդրադառնալով հուշագրի ստորագրմանը նախորդած հանդիպմանը Կարեն Միրզոյանն ասաց. Հանդիպման ժամանակ մենք նաև հնարավորություն ենք ունեցել քննարկելու երկկողմ եւ միջազգային նորակարգին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, Համոզված եմ, որ այսօր ձեռ բերված պայմանավորվածները հին կծառայեն մեր գերատեսչությունների եւ մեր երկրների համագործակցության հետագա զարգացման համար։ Փոխմբռնման հուշագրի ստորագրման արարողության ավարտին արտաքին գործերի նախարարները հանդես եկան համատեղ մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում Աբխազիայի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դաուր Կովեն խոսեց նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիների իր երկրի դիրքորոշման մասին։ Мы тоже идем по пути права нации на самоопределение. Մենք նույնպես գնում ենք ազգերի ինքնորոշման իրավունքի ճանապարհով։ Ժողովուրդն ինքն է որոշում իր ապագան եւ Արցախի ժողովուրդն էլ վաղուց է կատարել իր ընտրությունը եւ այն ամենն ինչ տեղի ունեցել, տեղի ունեցել հանուն այն նպատակի, որը գոյություն ունի մարդկանց սրտերում եւ մտքերում։ Այդ պատճառով էլ մեր դիրքորոշումն այս հարցի շուրջն ակնհայտ է։ Ես համոզված եմ, որ այնինչ արվել, արվում է ու կարվի այդ գաղափարի իրականացման համար անպայման կհասնի իր դրամաբանական ավարտին։ Յուլիավանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հյուսային զորամասերից մեկում տեղի է ունեցել նորակոչիկների երթման արարողություն։ Հերախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրա Պրկոյանը։ Վերջերս այցելեցի Արցախի ուսային զորամասերից մեկը, որտեղ կայացավ նորակոչիկների եսման արարողությունը։ Զորամասի անձնակազմի տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխնդապետ Նարիմանյանը եկուցեց հրամանատարին, որ պատրաստ են երկման արարողությանը։ Նորակոչիկ Տիգրան Տոմերյանի մայրը Ինգա Տոմերյանը, չնայած հայլակի վրա էր, աշիրից ասել էր այստեղ, ասաց. Հավատում եմ որդուս, մեր երկրի սահմաներն անառիկ է պահելու։ Գտնում է յուրաքանչյուր այդ տղա ով ունակ է ծառայելու բանակում պարտավոր է արժանի լինել նման արարողության։ Կայ մայրերը պետք է պարտանան իրեն զինվոր զավակներով։ Նորակոչիկներին Երգման Արարողյան արխիվ շնորհավորեց ծորամասի հրամանատարը, իմելով նորակոչիկներին ասաց. Այսօր ձեզանից է կախված մեր ժողովրդի վաղվորը, եթե եղա կարկապահ կլինեք մարդունակ, իսկ մարդունակ բանակը երկրի տերն է։ Զորամասի հոգևոր սպասավոր Արամյանն աղոթքով դիմեց նորակոչիկներին, նրանց հարազատներին։ Աղոթեց, որ Տերն ամրությամբ լցնի մեր ոգիները, որ մեր զինվորներ ավելի համարձակ դառնան ու ընկերացնեն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հովտաշենում վերջերս կառուցված հանդիսությունների շենքը զգալի փոփոխություն է բերել յուղի կյանքում։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը կառավարության միջնորդությամբ շահագործվել է մեր հանդիսությունների սրահը, Մինչ այդ ժողովուրդը սպասքը հավաքում էին, սեղաններ էին հավաքում, միջոցառում կազմակերպելու համար շատ մեծ դժվարությամբ։ Պահերալինը, որ այդ ժամանակ հորտ անձրևների պատճառով նորից սեղանները քաշում են, նորից հավաքում են, իսկ հիմա այդ մեծ փոփոխությունը եղավ, որ արդեն հարսանիքներ, ծնունդներ, այդպիսի միջոցառումները արդեն նորմալ կատարում են մեր հանդիսությունների սրահում։ Կարելի է մտածել, թե ինչ պետք է փոխի սովորական միջնությունը գյուղի կյանքում։ Իրականում հանդիսությունների շենքը պահանջված ծառայված է համայնքում, որտեղ շատ են բազմազավակ ընտանիքները, ամենակիչը 4 երեխաներով։ Այսինքն չնայած այսօր համայնքը չի կարող բարձրանալ, որ ունի շատ երիտասարդներ, մոտ ապագայում արդեն հակառակ պատկերը կունենա Հովտաշենը։ Այսօրվա դրությամբ Հովտաշենն ունի մոտ 60 դպրոցական, իսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը 30 է։ Այդ է պատճառը, որ բազում խնդիրներով համայնքում այսօր առաջնային են համարում մանկապարտեզ ունենալու հարցը։ Ճիշտ է, Սերսուլանում մանկապարտեզ կա, բայց բոլորը չեն, որ կարողանում են ժամանակին տանեն երեխաները։ Հովտաշենում խնդիրների կողքին խոսում են նաև ձեռքբերումների մասին, իսկ դրանցից մեկը ռոռոկման ջուրն է։ Իդեպ այս տարի Հովտաշենում սկսել են զբաղվել նաև ծխախոտագործությամբ, իսկ ընդհանրապես ցանում են գարի, ցորեն, արևածաղիկ, եգիպտացորեն։ Նշենք նաև, որ հարթավայրային ռելիեֆ ունեցող Հովտաշենն ունի 1080 հեկտար հողատարածք, որից մոտ 700-ը անտառային, իսկ գրեթե 300-ը գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են։ Սակայն այդ 300-ից մշակվում է ընդամենը 40-ից 50 հեկտար։ Այս տարի առաջի անգամն է, որ ծխախոտագործությամբ են զբաղվում եւ ճիշտն ասած շատ լավ է ստացվել։ Գյուղի սկսնակ ծխախոտագործի հաջողված օրինակը հնարավոր է վարակիչ դառնահով տաշենում ու ծխախոտագործությունը մեղվաբուծության, անասնապահության եւ երկրագործության հետ մեկտեղ հովտաշենցու համար դառնա եւս մեկ եկամտի աղբյուր։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Ծաղկաձորում այցելել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կազմակերպած բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի մասնակիցներին։ Այս տարի, որը բազեի համար հոբելյանական է, նշվում է 15-ամյակը, հավաքի մասնակցում է 18-ից 30 տարեկան շուրջ 500 երիտասարդ ճամբարական, ովքեր ներկայացնում են Երևանը, Հանրապետության մարզերը, Արցախը եւ Սփյուռքը։ Նախագահը ծանոթացել է հավաքի շրջանակներում կայացած միջոցառումներին, դիտել հավաքի մասին պատմող Բազը 2017 ֆիլմը ներկա գտնվել Հայաստանն ապագայում մրցույթում հաղթած շնորհանդեսին, մասնակիցների կազմակերպված ֆլեշմոբին ու նկարչական ցուցահանդեսին։ Երիտասարդության շրջանում կազմակերպող աշխատանքների, ինչպես նաև Բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի հիմնադրման 15-ամյակի կապակցությամբ հանրապետության նախագահի կողմից մի շարք անձինք արժանացել են շնորհակալագրերի։ Ճամբարականների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը կարևորել է Բազեի դերը մեր երկրի երիտասարդական կյանքում եւ մաղթել, որպեսզի հավաքը շարունակի գործել նույն արդյունավետությամբ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն սեպտեմբերին հանդիպելու են։ Այս մասին ասել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը։ Նախնական տվյալներով հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում, ասել է Տեր Վահրամը։ Նրա խոսքով բոլոր երկկողմ հանդիպումների օրակարգը նույնն է եղել՝ Ղարաբաղյան խնդիր եւ տարածաշրջանային խաղաղություն։ Հանդիպումը կազմակերպվում է համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի միջնորդությամբ։ ԱՄՆ-ն ունի հստակ աշխատող համակարգ պաշտոնների ժամանակացույց, իսկ մնացածը կախված կլինի փոխարինվող համանախագահի խառնվածքից եւ այն խնդիրներից, որոնք ԱՄՆ-ն կդնի իր առաջ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Թևան Պողոսյանը, անդրադառնալով Գեհակմինսկի խմբի ամերիկացի ժամանակավոր համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդին փոխարինելու եկած Էնդրյու Շոֆերի հետագա աշխատանքին։ Նա նշել է, որ համանախագահող երկրների գլխավոր հարցն է, որ այստեղ նոր կոնֆլիկտ չլինի։ Հարցին, արդյոք համանախագահների համար շահավետ է, որ հակամարտությունը չլուծվի եւ իրավիճակը այսպես պահպանվի, ինչից դուրժում է հայկական կողմը, քանի որ բարբերաբար ունենում ենք զոհեր, նախկին падգամավորն ասել է, որ նրանք բոլորն էլ նախընտրում են այսօրվա իրավիճակի պահպանումը։ Բոլորի հաշվարկների մեջ այսօրվա իրավիճակը լավագույնն է, ոչ միայն անցնեն սերունդներ, ասել է նա մարզասերների համար Հայաստանի